بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu إذا وقعت الواقعة litakapotukia hilo tukio ليس لوقعتها كاذبة hapana cha kukanusha kutukia kwake خافضة رافعة literemshalo linyanyualo إذا رجت الأرض رجا itakapotikiswa ardhi kwa mtikiso wabusatil jibalu bassa na milima itaposagwa sagwa fakanat haba munbatha iwe mavumbi yanayopeperushwa wa kuntum azwajan thalatha na nyinyi mtakuwa namna tatu فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة basi watakuwepo wakuliani je ni wepi wakuliani وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة na wakushotoni je ni wepi wakushotoni والسابقون السابقون ulaika almuqarrabun au ndio watakaokaribishwa fi jannatin na'im katika bustani zenye neema thullatun min alawwalin pungu kubwa katika wa mwanzo wa qalilun min alakhirin na wachache katika wa mwisho ala sururin mawdunah watakuwa juu ya viti vya fahari vilivyotonewa muttakiina alaiha mutaqabilin wakiviegemea wakielekeana yatufu alaihim wildanun mukhalladun wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele بأكواب وأباريق وكأس من معين wa vikombe na mabirika na bilauri za vinywaji kutoka chemchem safi لا يصدعون عنها ولا ينزفون hawataumwa kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatoleweshwa وفاكهة مما يتخيرون na matunda wayapendayo ولحم طير مما يشتهون na nyama za ndege kama wanavyotamani وحور عين na mahurul aini كأمثال اللؤلؤ المكنون walio kama mfano wa lulu ziliohifadhiwa jazaa'an bima kanu ya'malun ni malipo waliokuwa wakiyatenda la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima umo hawatasikia porojo wala maneno ya dhambi illa qilan salaman salama isipokuwa maneno ya salama salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin na wale wa mkono wa kulia ni yepi yatakuwa ya wakuliani fi sidrin makhdud katika mikunazi isiyo na miba wa talhim na migomba iliyopangiliwa wa dhillim mamdud na kivuli kilichotanda wama immaskub na maji yanayomiminika wa fakihatin kathira na matunda mengi la maqtu'atin wala mamnu'a hayatindiki wala hayakatazwi wa furushim marfu'ah na matandiko yaliyonyanyuliwa inna anshanahun insha'a hakika sisi tutawaumba upya faj'alnahunna abkara na tutawafanya vijana uruban atraba wanapendana na waume zao yerimo moja li ashabil yamin kwa ajili ya watu wa kuliani Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Suratul Waqi'a imeteremka Makkah Sura hii imeanzia kwa kusimulia tukio la kiyama na matokeo yatayoambatana na tukio hilo. Kisha ikasimulia kuwa viumbe siku hiyo watakuwa namna tatu. Ikafuatia hayo kwa kufafanua kwa kutosha walioandaliwa kila fungu katika hao ikiwa ni neema zinazowafikiana na cheo chao au ni adhabu inayonasibiana na ukafiri wao na uasi wao. Kisha aya zikaweka wazi baada ya hayo yanayoonekana katika neema za Mwenyezi Mungu mtukufu na athari za uweza wake katika viumbe na makulima na maji na moto na yanayohitajika kutokana na athari hizi kumsabihi Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakasa. Kitakapotukia kiyama haitotokea nafsi yoyote ya kukadhibisha kutukia kwake. Kiyama hicho kitawateremsha chini walio waovu na kitawanyanyua juu wema. Ardhi itapotikiswa na ikateremshwa kwa nguvu na milima ikavurugwa teke teke ikawa vumbi la kupeperushwa. Aya hizi tukufu zinaeleza hadi gani vitakuwa vitisho vitavyoteremkia ulimwengu kitapofika kiama Na katika vitisho hivyo ni hayo masaibu ya dunia yatakayoathiri ardhi na matabaka yake. Kwani hii ardhi tunayoishi juu ya mgongo wake si yenye kutulia na kukaa sawa kwa utimilivu. Kwani hiyo imeundwa kwa matabaka ya majabali yaliyoingiliana ovyo. Huenda baadhi yao yakateremka yakachana na mingineyo yaliyojirani nayo. Na huwa hiyo inayoitwa kupasuka kwa matabaka ya ardhi, geological cleavage, kama inavyotokea katika maeneo kadhaa wa kadhaa. Mpasuko mm. huu ulikuwa na ungali kuwa ndiyo asili ya chini kabisa ya zilzala mitetemeko mikubwa kwa kuathirika na nguvu za kudidimiza na kuvuta zinazofuatana na matabaka ya ardhi yanapovunjika. Basi mizani ya utulivu ya nguvu hizo inapogeuka kwa kuathirika na mambo mengineyo ya nje, huenda zikafunguka nguvu za mtikiso mkubwa, ndiyo ikatokea mitetemeko na mitikisiko ya ardhi ambayo hubomoa kila kitu kiliopo juu ya ardhi karibu na ilipoanzia hiyo zilzala. Na hapo tena hutokea uharibifu mkubwa mno. Na hayo maelezo ya kisayansi hayageuzi kitu wala hayako mbali na nadharia ya kidini. Kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu huenda kajalia sababu za maumbile za kawaida zikajumuika kwa njia tusiyozoea sisi ili zikiingiliana kwa njia ya kutisha ndiyo sababu ya kuharibika dunia. Hapo maelezo ya kisayansi yanafuatana na haya zenye kuonya kwa vitisho hivyo vikuu. Na yote hayo yanatokana kwa Mwenyezi Mungu na hutokea kwa idhini yake Mwenyezi Mungu kutimiza hukumu yake katika dunia yetu. Na mkawa nyote siku hiyo namna tatu kwa mujibu wa vitendo vyenu. Basi watu wa mkono wa kulia, watu wa cheo kilio bora, utukufu ulioje huo wa hali yao. Na watu wa kushotoni, hao ni watu wa cheo duni, uovu lioje wa hali yao. Na waliotangulia mbele katika mambo ya kheri duniani, ndiyo watakuwa mbele katika vyeo vya akhera. Hao ndio waliokaribishwa mbele kwa Mwenyezi Mungu. Mola wao mlezi atawatia katika bustani zenye neema Hawa waliokaribishwa mbele ni kundi la wengi katika mataifa yaliyotangulia na manabii wao na wachache katika umma wa Muhammadi ukiwalinganisha na hao. Juu ya viti au vitanda vilivyonakishiwa kwa nakshi za vito vya thamani wakivitegemea kwa raha na utulivu huku wakielekezana nyuso kwa ziada ya mahaba wakiwazungukia kwa kuwahudumia vijana wataobaki milele hivyo hivyo nao wamechukua vikombe na mabirika yaliyojaa vinywaji vya peponi na bilauri zenye mvinyo kutoka chemchemu zinazomiminika vinywaji hivyo haviwaletei kuumwa kichwa wala kutokwa akili kwa ulevi na matunda ya kila namna wanayoyapenda na wanayoyaona na nyama za ndege kama zinavyotamani nafsi zao na wanawake wenye macho ya vikombe kama mfano wa lulu zilizohifadhiwa katika chaza kwa usafi wao na urembo wao. Watapewa haya kuwa ni malipo kwa mambo mema waliokuwa wakiyatenda duniani. Huko peponi hawatasikia maneno yasiyokuwa na maana wala masimulizi ya kumtia dhambini mwenye kuyasikia, ila watalosikia ni kauli ya wao kwa wao, tunakusalimuni kwa salama na watu wa mkono wa kulia hapana juae nini malipo ya watu wa kuliani. Katika miti ya mikunazi iliyokatwa miba yake na migomba iliyopangika na ndizi zake zimepandana juu ya mikungu na kivuli kichoenea wala kiondoki. Na maji yanayomiminika karibu yao popote wayatakapo. Na matunda ya namna nyingi na kabila nyingi yasiyotindika wakati wowote wala hazuiliwi atakayo na matandiko yaliyonyuliwa ya starehe. Hakika sisi tulianza kuomba mahurulaini mwanzo na tukawafanya kuwa ni vijana wenye kupendwa na uume zao, wenye umri uliokaribiana, watayari kwa neema ya watu kuliani.